Kas čia? Iš kur tas balsas? paprasta, paprasta. Edai, suprantu, kad šiuo metu jums labai sunku susigaudyti ir suprasti, kas vyksta. Gali būti, kad kurį laiką turėsite atminties sutrikimą. Įvykus klaidai, jūs prabudate anksčiau numatyto laiko. Bijau, kad tame dalyvavo fizinis asmuo. Fizinis asmuo. Žmogus? Taip. Detra, ar galima nustatyti asmens tapatybę? Bijau, kad ne nes buvo įsikišta į mano operacinę sistemą ir tai buvo pašalinta dalis sakomos informacijos. Man labai gaila, Edai, bet dėl tos pačios priežasties kai kurie mano atsakymai arba komentarai gali būti netikslus, kai kurie iš jų nelogiški. Hmm. Ar gali pasakyti, koks dabar laikas? Atsakymas neigiamas. Vienintelis, ką galiu jums rekomenduoti, tai galimybė gražinti jūs į rekos būseną ir pažadinti jūs būtent tada, kai buvo kišamasi į sistemą. Siūlai sugrįžti į praeitį? Atsakymas teigiamas. Grįždamas į praeitį, turėsite galimybę susigražinti dalį savo prisiminimų. Tuo pačiu turėsite galimybę užkirsti kelią sistemos gedimui. Kas yra reka? Reka dažniausiai vadinamas tiltas, kuriuo informaciją kaupiančių vandens molekulių nematomi atomai migruoja iš vieno fizinio kūno į kitą. Vandens molekulę sudaro du didelių vandenilio atomai ir vienas neigiamas deguonies atomas. Kad susidarytų tiksli grandinė, papildomai juos jungia trys nematomi atomai, kurie ir kaupia informaciją. Tai, kas vadinama prisiminimais arba jausmais, tai yra tik temperatūros, kuri tiesiog įveikia vandens molekulę klausimas tarp kietosios ir garuojančios formos vandens molekulė turi papildomas sekcijas. Žmogaus fizinėme kūne jos pasireiškia emocinėmis būsenomis, jausmais, prisiminimais. Tai nuo temperatūros priklauso mano nuotaika? Jūsų nuotaika priklauso nuo jūsų vidinės kūno temperatūros, kitimo intervalo sutrikimo. Tai yra tai, kas vadinama depresija arba pabudimu. Kuo stabilesnis intervalas, tuo gilesnėje miego būsenoje esate, tuo gražesnius sapnus sapnuojate edai, net ir dienos metu, būdamas visiškai blaivoj stadijoje. Retai yra būsena, primenanti miegą, bet šiuo išskirtiniu atveju tai kaip tiltas jūsų pasąmonė. Istorijas nesuklastosi, bet prie tam tikrų aplinkybių ją pakartosi. Tai sugrįžti į praeitį Lygiai taip pat paprasta kaip paimti bet kurią istorijos knygą ir ją tiesiog perskaityti. Atsakymas teigiamas. O kaip man sugrįžti į reką? Jūs jau grįžtate. Kontaktas už 5 sekundžių. 4, 3, 2, 1. Kartais jaučiuosi taip, lyg būčiau praradęs orientaciją. Ir ne tik, kad nesuprasčiau, kur esu, kartais net nežinau, ar esu prabudęs, ar vis dar sapnuoju. Tas jausmas toks keistas. Galiausiai suprantu, kad net ir keliom sekundėm susimastyti apie tai, kad reikia susimastyti, yra įsijautimas. Tik tada meilė, neapykanta, baimė, geidulys savo svajonės, karjeros siekimas ar bet koks kitas troškimas, tai yra tik įsijautimas. O susivokimas tai toks pat grandiozinis kaip ir gimimas. Jeigu man beprotiškai skauda širdį, nes mane paliko mylimas žmogus, tai aš privalau suvokti, kad vienintelis dalykas, kas mane realiai su juo sieja, tai tik tai mintys, tai tik tai ta istorija arba tos baimės, ką esu sukūręs apie tą žmogų savo galvoje. Atsakomybė tokia pasunki, kaip užžesas didžiulis akmuo ant mano pečių. Nesielg taip, kaip nenori, kad su tavimi elgtųsi. Ir baisiausia mintis, kuri šauna į galvą, yra ta kad galiausiai būsiu tiesiog užmirštas. Bet kai galiausiai praeina ir šitas įsijautimas, aš spjaunu per petį ir pasijuntu lik naujai gimęs. thank you Nežinau, ką sapnavau. Jaučiuosi taip, lyg nieko nebūčiau sapnavęs. Ir pats miegas būtų trukęs vos minutę. Jūsų miegas truko lygiai keturias sekundės. Kaip? Nelabai suprantu. Tiesiog pabandysiu sutvarkyti tavo sistemą, bent iš dalies. Detra, papasakok man apie galimybę sugrįžti į praeitį. Įsivaizduokite, jeigu šioje erdvėje egzistuotų laikas, tai bet kuris mečių šuolis į praeitį laiko juostoje rodytų priešingą variantą, o tai yra nelogiška, nes įsijautimas į norą prisiminti jūs ir nukelia į praeitį. Tai laikas kaip savoka praranda bet kokią prasme, nes jūs praktiškai visą laiką ir esate įsijautęs. Reali kelionė laiku. Kaip tas, kuris kuris sunkiai gali pamatyti, kaip viskas atrodo iš paukščio skrydžio. Kaip ir žmogus, kuris skaičiuoja laiką minutėmis ir sekundėmis, sunkiai gali įsivaizduoti kelionę laiku. Detra, norėčiau sužinoti, kas įsikišo į sistemą ir pažadino mane iš riekos. Manau, kad tai buvo jūsų brolis. Aš turiu brolį? Tai savotiška bloga, nes jūs skiria mažiausiai dvi dimensijos o tai panašiau į bendradarbiavimą o į tai, kad jis tiesiog jumis rūpinasi. Gal galėčiau bent sužinoti jo vardą? Jo vardas Bob. jaučiuosi taip, lyg kalbėčiau su tavim pirmą kartą. O gal taip ir yra? Bo, nu, privalau įsiterpti ir nutraukti jūsų dialogą. Edas dar tik formuojasi į penktą dimenciją, tuo tarpu jūs esate jau septinto. Bet kokia pašalinė emocija gali sukelti nepataisomą disbalansą. Atsiprašau, Petra. Jau labai stiprus he. Ne, nepajaučiau, kaip įsijaučiau jo emociją ir atsakiau. Pasistengsiu, kad tai daugiau nebepasikartotų nevarginami zylio žodžiais. Aš einu iš čia. Paleisk mane, nebegaliu pakelti šitos beprotybės. Tik išėjus, Eda užplūdo įvairūs jausmai. Vos tik žengė žingsnį, puolė ant kelių ir apsipylė ašaromis. Akinantis gamtos grožis negalėjo palikti jo abejingo. Ir tuo pat metu tūkstančiai įvairiausių gražiausių jausmų sugriebė jo širdį. Bet netikėtai viskas pradėjo keistis. Jį užplūdo tamsios mintys ir tokia neapykanta, kokios dar nėra jautęs trenkė kumščių žemę ir pakėlęs akmenį trenkė savo smakrą. Praėjus keletą akimirkų, jo mintis ir savijauta vėl pradėjo keistis. Išsigandęs patraukė namų link. paaiškinti, kas dedasi už durų. Deja, tai šis reiškinys nėra iki galo ištirtas. Viena iš teorijų būtų ta, kad lūštant planetos temperatūrai, deguonė, kurioje skirpuojate, keičiasi tenais esanti dujų spalva. Jūs reaguojate į besikeičiantį koloritą. Paveikslė gali būti įvairios formos, bet nutaka paveikslus kuria spalvos. Aš prikėliau tai nebereikalo. Mūsų planetos link vidurio radiacija sodra, kur greičiausiai ir lemia tokį greitą temperatūros lūžių ritmą. Audra prikausis prie žemės paviršius visą gyvastį. Jeigu liksime šioje patalpoje, liksime čia palaidoti. Kad ir kaip būtų sunku, turėsime keliauti kuo toliau nuo šitos vietos dykumos link, kur stovi trys piramidinės formos kapavietės. Bet kaip mes iki ten daisim, jeigu tik išėję iš šitos patalpos mirsim? Mirsi tik tavo fizinis pačiais įvairiausiais būdais. Viskas bus gerai. Tai bus kaip sapnas, nebijok. Liko apie 40 metų, sugebėsi vykti tą vietą. O tu? Aš eisiu kartu su tavimi. Nebijok, Edai. Nes tai gražiausia, ką tu galėsi patirti. Patikėk manimi. Fredas subo atsisveikino žvilgsniu ir pasuko į skirtingas puses. Buvo paėjęs vos dešimt metrų susmuko ant žemės, nors kūnas neberodė jokių gyvybės ženklų, jo akis šypsos ir žvelgė į dangų. Tuo tarpu Edas, nors ir labai kankinamas, keliavo net tris paras neatsigręždamas atgal. Tai, kai jis jautė, buvo taip stipru, kad jis net negalėjo atskirti dienos nuo nakties, bet galiausiai net laikė jo širdis. Bėgo dienos. Kūnas pradėjo irti ir būti. Bet gyvybė, kurią nešiojo Edis, virto tūkstančių kirmilių. Jos visos kiek įmanoma stengiasi sulaikyti. Ir tai paskutinioji, kur per tris dienas jis sugebėjo įveikti vos porą metrų, paleido gyvybę. Sekantį rytą pasikėlė sauša. Bet įsigyręs į geležėdą buvo tarsi įkalintas savaitėje laiko. Netrukus prasidėjo nežmoniškos liūtys, užtvinčiusios visą laukybę, kurioje buvo ir tas žiedas. Beklajodamas surado upę ir atsiskyręs nuo žiedų sugebėjo jie nukeliauti apie 200 km. Kildavo į orą su debesiu ir nusileisdavo lietaus laše. Taip keliavo du mėnesius, pakol nepakliuvo vandens gurkšnių kažkokį gyvį organizmą. Ištriškęs ašarą krito ir įsigėrė į žemę. Keliaudamas po žemynėmis upėmis, užtruko beveik tris metus ir nukeliavo dar tūkstantį kilometrų, bet galiausiai užkliuvo už didelio vešlaus medžio šaknų, kol pakilo lik pat viršutinių šakų ir kol pasiekė lapus, praėjo beveik 40 metų, buvo prarastas jau visas viltys, bet papūtus vėjui lapas atsiskyrė nuo šakos ir plevėsavo orė lik padikumos. dikumos nusileido numatytoj vietoj. Planeta pagloščiusi radiacijos banga pakėlė lapą ir nuputė tolyn į kosmosą, kur galiausiai jis virto kosmoso dulkėmis. Ir per beveik 2 milijardus metų įveikęs 55 milijonus kilometrų nusileido kitoj planetoje. kompozitorius teksto autorius ir skaitovas karolis buržinskas